Uste dut, uh, denen dako importanta izan behar dela, uste dut, gure kilora baita, eta uste dut, uh, munduan eh, beste, beste, beste, beste egien arte, uh, beste, beste kontra jokatzea, uste dut gauza ona dela, uh, tenisan diendeak eh, konten dira, uste dut, Kup eh, uh, irabaztea edo, edo Jez Olimpik irabaztea. enetzat gauza importanta da, ora, munduko txapelduna uh, izatea, eta ora, gero ez dakit bestean uh, opinionea, denek baute berasmoa nirea hori da, eta kontentniz uh, parte hartzea lehenik, eta entxatzea. Uste dut, uh, dela ere ikustea berezkoen maila munduko uh, rotarien guzien artean